Iru jokabide seinalatuak izan direla ejandu Samuel Buelta Simon prokuradoreak, hiru emazte erasotuak batak unkitze seksuala jasandu etxera sartzean eta beste biek bortxatuak izan direla ejandute. Hala ere, prokuradoreak ez ditu ala izendatu ekintza hauek mementuko gertakariak ezpaitira oso argi entzuten dugu. Ce sont deux personnes, dans les deux cas, hein, qui ont accepté de suivre euh, un homme ou un jeune homme d'ailleurs dans un appartement. Et dans cet appartement, euh, la, situation se serait tendue jusqu'à euh, un viol selon les victimes. Bortxaketa kasurik ez da aipatzen ofizialki beraz, horrez gain, inkestak segitzen badu ere, bi kasuetarik bat ez dela bortxaketa izan, kasik afirmatzen du prokuradoreak. Très rapidement, on a pu identifier euh, la personne suspecte, le jeune homme, et il a été placé en garde à vue, il a été entendu, et au moment où je vous parle, je peux vous dire que les, les, les faits de viol ne sont pas suffisamment caractérisés. A priori, euh, il euh, n'y a pas assez d'éléments qui permettent de dire que le viol ait, été commis Hala ere, jaz, zazpi salaketa egon ziren jazarpen sexualengatik, sak txalotzen ditu, buelta Simon Procuradoreak. C'est euh, bien sûr les associations, et l'association avec laquelle euh, travaille le parquet, la CJPB, est très impliquée hein, dans ce, cette prévention, cette information euh, du public. Les comportements euh, s'améliorent, à mon sens, hein, de ce que j'en vois. Orotara, irureun salaketa egin dira hauzi poliziari, baionako besta garaian, hauen artean, eguneko laro goia telefono mugiko la gatic.